Teach Yourself Welsh by T.J. Rhys-Jones. Published by Hodder and Stoughton. Hodder and Stoughton, 1991. Hello and welcome to Teach Yourself Welsh. This cassette will help you to understand and speak Welsh and should be used in conjunction with your Teach Yourself Welsh book. The tape is split up into dialogues and sections to test your ability to listen and understand, as in the book. You should listen to the dialogue, following them in the book if necessary, and answer the questions which follow them. When you're happy that you understand the whole of the unit, the listening and understanding sections will show you just how much you have learnt. Remember that you can listen to the tape at home, in the office or in the car, wherever and whenever it's convenient. If there are specific areas which you want to practice, you can always dip into the tape. Above all, enjoy yourself. Pronunciation Please refer to the text of the pronunciation guide at the beginning of your course book after the introduction. The consonants of the Welsh alphabet. B as in Bach. Bangor. C as in Caernarfon. Codi. CH as in bach. Machynlles. D as in dim. Double D like the th in those. ddoe, Pontypridd. F, as in haf, cyntaf, dyfed. Double F, as in film. G, as in golf, game. NG, as in English mm, song, but sometimes as mm, followed by a G, bangor, dangos. Mm is a letter in the Welsh alphabet and comes between G and H. Angen comes before ail in the dictionary. H as in half, Hannes. J as in jam, jacador. L as in lawn, alin. Double L, a sound not found in other European languages. Put your tongue in the L position and try to hiss. L. Llan. Llan. Llan gollen. Llan elli. elli. M, as in môr. Maes teg. N, as in Nancy. P, as in pop. P, H, as in English. This sound only appears at the beginning of a word as a mutation of P. Pen. Efen. R. This letter is trilled in Welsh as in Scottish, Spanish and Italian. Robin. Aros. Oren. RH. An aspirated R. Rodri rhosyn. S as in sosban. SI as in English sh. Shop. Sharad. T as in het. Tor. TH as in English think. Athen. Consonantal vowels. Gwlad, gwladys. Vowel sounds. These are pure vowel sounds and do not glide into other vowels as in English. The letter Y represents two distinct vowel sounds in Welsh. Y as in English, sun. It occurs in every syllable except the last. Bryniau, mynyddoedd, and y as in bryn. Both sounds are heard in honey, which is similar in sound to the English honey, and mynydd. Vowel lengths. Vowels can be either short or long. Open-ended vowels in words of one syllable are long. Da, dare, dee, door, dee, but d in North Wales. Der Words which consist of one vowel letter only are short. For example, a, e, e, or, er. The following words of one syllable containing the letter Y in English have the er, er sound. Er, er, ach, er un and its variants, un and um. The. The vowels a, e, i, o, w are short before c, p and t. Also m and ng, n. For example, in words such as map, het, clec, dim, cot, song, tut, cum. They are also short before a cluster of consonants, for example, nant, perth, trist, forth, bwrdd. But these vowels are long when they come before G, B, D, CH and TH. Also double F, S, F and double D. For example, tad, brav, neb, beth, mis, pob, dod, drws. Furthermore, these vowels A, E, I, O, W can be either short or long before L, N and R. For example, tal, vel, pill, cor, tur, tan, mail, here, son, gur. Most of the long vowels in this instance have a circumflex over them. The main exceptions are deen, a man, hen, old, and here, long. The vowel U in Welsh, E, is short before clusters, like the others. For example, pint, pimp, but like the other vowels, long before G, B, D, CH, double F, TH, S, F and double D. For example, mead, greig, seeth, llun, ian, keel. The vowel Y in Welsh, E, is short before clusters. For example, hint, gwint, tist, and long in words such as beard, Bees, Neath, Seach, Krieg, Vieth, Dieth. Before L, N or R, they may be short, as in Llyn, Bryn, Kin, or long, as in Llyn, Keen, Heen. The circumflex printed over the vowel sound indicates that it is long. the Diphthongs or vowel combinations. The main vowel is the first, but both are pronounced in rapid succession. I, I, my, mine, kai, my, die, tai. A, u, kai, die hail, pronounced in North Wales as cael, dai, hail. AW, as in brawd, llaw. EI, or EU in English, when they mean he, her, or they are pronounced as E, in other words, as A. tei, teigar. EW in English, ew in Welsh. This diphthong does not occur in English. Mewn, M-E-W-N. Dewch mewn, dewch mewn. IW, UW, YW in English, ew. Dew, byw, yw. OE or OI. ois, oedd, ddoi, oed, coed, troi. OW as in Owen. YW in English, when not in the last syllable, pronounced O as in bowid. WY in English. Oi. Poi. Doi. Droi. Toim. Oi. The combination in English oi after G is pronounced as in Gwyn or Gwyness. Gwyn. White. And Gwent, wind. The main exception is gwyliau, holidays. Uned 1, Unit 1. Beth yw'ch enw chi? What's your name? Beth yw'ch enw chi? Gareth enters a cafe and sees a young lady sitting alone at a table. He greets her and asks if he may sit with her. She welcomes him. Borada. Borada. da. Ga i eistedd yma, os gwylwch yn dda? Croeso. Diolch. Gareth asks her whether she speaks Welsh. He wants to know her name and what she does for a living. Ydych chi'n siarad Cymraeg? Ydw, tipyn bach. Rydw i'n dysgu Cymraeg. Beth yw'ch enw chi? Elizabeth. Elizabeth Meridw. Pwy ydych chi, te? Gareth Ab Owain ydw i. Beth yw'ch gwaith chi, Miss... Elizabeth, os gwelwch yn dda. Neu Lisa. Hmm, rydw i'n hoffi'r enw Lisa. Nyrs ydw i. Beth ydych chi? Meddyg ydw i. Americano radui. Coffee? Lisa is intrigued and decides to continue the conversation. She accepts Gareth's offer of a coffee. O'r gore, os gwelwch yn dda. Coffee di? Dim diolch. Coffi gwyn, os gwelwch yn dda. Ond heb siwgr. Dim problem. Gareth goes to the counter to order the coffee. Un coffee gwyn, Ac un coffi di, os gwelwch yn dda. Faint yw e? Pint yw e. Diolch yn fawr. How would you greet someone in the morning in Welsh? Bore da. Bore da. How would you say that you are learning Welsh? Rydw i'n dysgu Cymraeg. Rydw i'n dysgu Cymraeg. Gwrando a deall. Listening and understanding. Gwrando a deall. In these sections of Grando a deall, you are not expected to understand every word. Try and get the gist of the conversation. Lisa is on evening duty at the hospital clinic when a tall man comes for treatment. She asks him for some personal details. Noswaith dda. Good evening. Noswaith dda. Rydych chi'n siarad Cymraeg? Ydw. Cymro ydw i. Beth yw'ch enw chi? Os gwelwch chi'n dda? Sean. A beth yw'ch cyfenw chi? Edwards. Sean Edwards ydw i. A beth yw'ch cyfeiriad chi, os gwelwch yn dda? Eryl, Parc y Bryn, Ynys Wen. Beth yw'ch gwaith chi? Plisman ydw i. What was the name of the policeman who spoke to Lisa? His name was Sean Edwards. Uned 2, Unit 2. Ble rydych chi'n byw? Where do you live? Ble rydych chi'n byw? Lisa and Gareth are continuing their conversation in the cafe. Ble rydych chi'n gweithio, Lisa? Rydw i'n gweithio yn yr ysbyty, yn y dre. O ble rydych chi'n dod? Rydw i'n dod o Lincoln. Mae'r teulu'n dod o Lincoln. Saesnes ydw i, a Saes yw'n had. Ble mae'ch teulu chi'n byw nawr? Mae'n hwn byw yma, yn y pentre yma nawr, yn Ynys Wen. Ydyn nhw'n mwynhau byw yma? O, ydyn. Mae nhw'n hoffi Ynys Wen. Beth mae'ch tad yn wneud? Mae e'n dysgu Saesneg yn yr ysgol gyfyn. Ydych mam a'ch tad yn gallu siarad Cymraeg? Mae mam yn gallu siarad Cymraeg. Mae hi'n dod o Aberystwyth. Mae'n had yn dysgu Cymraeg. A mae e'n siarad tipyn bach. Mae Sioned yn chwaer i yn mynd i'r ysgol Gymraeg yn y pentre. Ydy hi'n hoffi'r ysgol? Ydy. Mae hi'n hoffi'r ysgol yn fawr. O ble rydych chi'n dod te? Raduin Dodo Madison and Wisconsin, mein Harden Dodo Pentrema, ond Americanus, you ma'am. O ble yn America mae hi'n dod? O Dallas and Texas. Someone asks you where you come from. O ble rydych chi'n dod? Reply that you come from Aberystwyth. Rydw i'n dod o Aberystwyth. Rydw i'n dod o Aberystwyth. Gwrando a deall. Two members of a Welsh language class who don't know each other well meet before an evening session and decide to try out their Welsh. Noswaith dda. Y noswaith dda, Mr Terry, ond Terence, Terence Smith yw'n enw iawn i. A chi? Bethan Jones. O ble rydych chi'n dod, Mrs Jones? Rwy'n dod o Nottingham, ond mae mam yn dod o Sir Dyfed. O ble rydych chi'n dod? O Shrewsbury. Beth yw'r enw Cymraeg am Shrewsbury? Ydych chi'n gwybod? Yr amwythig. Rwy'n gwybod achos mae mam gi a'n had ci yn byw yno. Mae'n had yn siarad am yr amwythig yn aml. Beth yw eich gwaith chi? Beth rydych chi'n neud? Rydw i'n ffarmio a gwerthu llaeth. Ydych chi'n byw ar ffarm te? Ydw. Mae'r wraig a fi a'r plant. Faint? Dau. Bachgen a merch. Teulu niwclear. Ble rydych chi'n byw? Rydyn ni'n byw ar ffarm coed y gog. Ydych chi'n mwynhau ffarmio yno? Ydyn. Rydyn ni'n hoffi'r lle yn fawr. How does Bethan know the Welsh word for Shrewsbury? Because her grandmother and grandfather live there. If you didn't get the answer, listen to the dialogue again. Uned 3, Unit 3. Mae hi'n braf. It's fine weather. Gwen's friend Gwyneth has come to visit her and is introduced to Ellen. They discuss the weather while Geraint, Gwen's son, makes some coffee. Mae Gwyneth yn canu'r gloch. Gwyneth rings the bell. Mae Gwen yn agor y drws. Gwen opens the door. Bore da, Gwen. Sut rydych chi y bore yma? Da iawn, diolch Gwyneth. A sut rydych chi'n teimlo heddiw? Rydych chi'n edrych yn dda. Rydych chi'n cadw'n ifanc iawn. Ydw i? Diolch. A sut mae John i'ch gŵr? Mae e'n dda iawn. Mae e'n brysur yn yr ardd heddi. Mae e'n mwynhau garddio. Dewch mewn! gai eich helpu chi gyda'ch cot? Mae Elen yma. Ydych chi'n nabod Elen? Nag ydw, dydw i ddim yn meddwl. Wel te, gai eich cyflwyno chi. Elen, dyma Gwyneth. Gwyneth, dyma Elen. Sut rydych chi? Sut rydych chi? Eisteddwch ar y gadair ma Gwyneth. Mae Geraint yn neud coffi ni yn y gegin. Mae hi'n galw. She calls. Geraint? Ydy'r coffi'n barod? Nag ydy, mam. Dydy e ddim yn barod eto. Ble mae'r llaeth? Yn y botel yn yr oer gell. sodwch fi. Mae Gwen yn mynd allan. Gwen goes out. Mae hi'n braf heddi, yn dydy hi? Mae Gwen yn dod yn ôl. Gwen comes back. Ydy, mae hi'n braf iawn. Mae'r haul yn gynnes a dydy hi ddim yn wyntog fel ddoe. Mae Geraint yn dod mewn. Mae'r coffi'n barod nawr, mam. Dyma fe. O'r gorau, Geraint. Diolch. Ydych chi'n cymeryd siwgr a llaeth? Gwyneth? Elen? Llaeth, ond dim siwgr i fi, os gwelwch yn dda. Diolch. Dim siwgr na llaeth i fi. Rydw i'n hoffi coffi di. Diolch yn fawr, Geraint. Rydych chi'n garedig iawn. Paidiwch â sôn. Rydw i'n mynd allan nawr. Da boch chi. Hwyl, mam. Da, da boch chi, Geraint. Hwyl, Geraint. How would you ask if someone takes sugar and milk? Ydych chi'n cymeryd siwgr a llaeth? Ydych chi'n cymeryd siwgr a llaeth? Gwrando a deall. Gareth ab Owain is about to cross the road in Aniswen when he sees an old man with a white stick hesitating to cross. Esgysodwch fi, ga i'ch helpu chi. O, oh, diolch yn fawr. Rydych chi'n garedig iawn. Mae'r tywydd yn braf heddi. Ydy, mae'n braf iawn. Pwy ydych chi? Beth yw'ch enw chi? Gareth yw'n enw i. Gareth ab Owain. Owen bifan ydw i. Dydw i ddim yn gallu gweld yn dda. O ble rydych chi'n dod, Gareth? Dydych chi ddim yn byw yma yn Ynys Wen, ydych chi? Na gydw. Dydw i ddim yn byw yma. Rydw i'n dod o America. Americanwr ydw i. Ac mae'n had yn hanner Americanwr, hanner Cymro. Ond Cymro yw'n had cu. Pwy yw e? Sean Owain ydi e. Mae e'n byw ar ffarm Ynys Ddi. Rydw i'n nabod Sean Owain yn dda iawn. Mae e'n hen fel fi. Wel, wel. A sut mae eich tad? Mae e'n dda iawn, diolch. Mae e'n briod ac Americanes, ond ydi e? Ydi. Americanes yw mam. Mae hi'n dod yn wreiddiol o Texas. Rydych chi'n siarad Cymraeg yn dda iawn. Ydw i? Diolch yn fawr. Rydw i'n siarad Cymraeg gyda'n had bob amser. Mae'n teulu ni'n siarad Cymraeg a mae mam yn dysgu. How would you tell someone that you are married? Rydw i'n briod. Rydw briod. Uned pedwar, Unit 4. Oes banc yma? Is there a bank here? PC Edwards, the village policeman in Aniswen, is being questioned by Mrs Morgan, one of the new inhabitants, about the facilities available. Bore da, Susan Morgan ydw i. Rydw i newydd symud i'r pentre. Fi yw mam Luned Morgan. Mae Luned yn nyrs yn ysbytu'r dre. Bore da, Mrs Morgan. Rydw i'n nabod nyrs Morgan yn dda. Croeso i Ynys Wen. Ers pryd rydych chi'n byw yma? Ers ddoi. Beth yw'ch enw chi? Sean Edwards yw'n enw i. Fi yw plisman y pentre. Sut le yw Ynys Wen, Mr Edwards? Ydy e'n bentre mawr? Na, gydy. Dydy e ddim yn bentre mawr iawn, ond mae e'n bentre hyfryd. Mae e'n bentre tawel gwledig. Ydy, mae e. Oes banc yma? Oes. Mae un, dau, tri. Mae tri banc yma. Oes siopau yma? Oes. Mae un, dwy, tair. Mae tair siop yma. Siop y groser, siop y cigydd a siop y fferyllydd. Mae nhw yn siopau modern hefyd. Ble mae swyddfa'r post? Ar sgwar y pentre ydwn? Mae swyddfa'r post ar sgwâr y pentre. Pryd mae hi'n agor? Mae hi'n agor am naw o'r gloch yn y bore ac mae hi'n cael am chwech. Oes marchnad yma? Oes. Mae un farchnad yma. Dydy hi ddim yn farchnad fawr. Mae hi ar agor bob dydd mercher. Mae hi'n ddydd mercher heddi, felly mae hi ar agor heddi. Ydy. Mae hi ar agor o hanner awr wedi naw hyd hanner awr wedi pedwar. Diolch. Oes eglwys yma? Oes. Mae dwy eglwys yma. Eglwys fach y plwyf i fyny ar y mynydd a'r eglwys arall ar sgwâr y pentre. Mae pedwar capel yma hefyd. Oes toiledau yma? Oes. Ble mae nhw? Mae nhw ar y sgwâr, yn stryd y bont. Pa mor bell yw hi'r dre? Tair milltir. Oes tren i'r dre? Nag oes. Does dim tren, ond mae bws Pa mor aml mae'r bws yn rhedeg? Bob dwy awr. How would you ask, are there any toilets here? Oes toiledau yma? Oes toiledau yma? Gwrando a deall. Ellen's new neighbour is curious to know about the neighbourhood and its facilities. Pnawn da. Pnawn da. Sut ydych chi? Heledd MacDonald ydw i. Ellen Pris ydw i. Sut ydych chi? Da iawn, diolch. Rydw i'n brysur iawn. Rydyn ni newydd symud yma. Croeso i'r pentre. O ble rydych chi'n dod, Mrs MacDonald? Heledd, os gwelwch yn dda. Rydw i'n dod o Aberystwyth ond mae'r gŵr yn dod o dyndi, Albanwr ydy e. Mae e'n beiriannydd. Dydy e ddim yn gallu siarad Cymraeg eto, ond mae e'n dysgu. Ydy'r plant yn siarad Cymraeg? O, ydyn. Oes ysgol dda yn y pentre? Oes. Y gŵr yw prifathro'r ysgol. Byddwch yn ofalus? O, iawn. Pa mor bell yw'r ysgol? Dydy hi ddim yn bell. Tua hanner milltir, rwy'n meddwl. Ers pryd rydych chi'n byw yma? Rydyn ni'n byw yma ers 1978. A rydyn ni'n byw yma ers dydd Mercher. Oes siopau da yn y pentre? Oes. Mae dwy siop dda iawn yma. A swyddfa'r post hefyd. Ble mae swyddfa'r post? Mae hi rhwng yr ysgol a'r eglwys, ar y sgwâr, ac mae siopau modern iawn yn y dre. Pa mor bell yw'r dre? Tua deg milltir. Oes tren i'r dre? Oes. Mae tren a bws i'r dre. Pa mor aml maen nhw'n rhedeg? Mae'r bws yn mynd bob awr, a'r tren yn mynd am naw o'r gloch, ac am un o'r gloch, ac am chwech. Oes parc yma i'r plant i chwarae? Oes, mae parc hyfryd iawn yma. Mae pwll nofio yma, a lle chwarae tennis. Mae clwb golf yma hefyd. Ydy'r gŵr yn chwarae golf? O, ydy. Mae pob albanwr yn hoffi chwarae golf. Wel, Mae hi'n bedwar o'r gloch a mae'r plant yn dod adre o'r ysgol. Da boch chi nawr. Da boch chi, a diolch yn fawr. How would you ask someone, where is the post office? Ble mae swyddfa'r post? Ble mae swyddfa'r post? Uned 5. Unit 5 Oes plant gyda chi? Have you got children? Mrs Glenys Penry and her two young children are doing their shopping in the village store. The grocer, Elwad James, greets them. Pnawn da, Mrs Penry. Sut rydych chi ar plant? Rydyn ni'n dda iawn, diolch, Elwad. Maen nhw'n tyfu'n gyflym. Ydyn, maen nhw'n tyfu'n rhy gyflym. Beth yw oed gwyn nawr? Mae e'n bedair blwydd oed. A beth yw oed Mair? Mae hi'n ddwy flwydd a hanner. Ydych chi, Gwyn a Mair, yn hoff o hifen ia? Ydyn diolch. Wel, dyma hifen ia i Mair a hifen ia i Glyn. Diolch yn fawr, Mr James. Mae plant hyfryd iawn gyda chi, Mrs Penry. Diolch, Elward. Oedd tatws gyda chi? Oes, mae digon o datws gyda fi. Tatws newydd Sir Benfro. Faint rydych chi eisiau? Rydw i eisiau 2 gilo o datws os gwelwch yn dda. 2 gilo o datws. Oes rhywbeth arall? Oes llaeth gyda chi? Oes. Sawl paint? Dau beint. Dau beint. Rhywbeth arall? Oes. Mae'r hester gyda fi yma. Dyma hi tin o bus, hanner kilo o gaws, caws ffili, tatws, o, oh, mae tatws i lawr gyda fi ddwywaith, hanner dwsyn o wyau. Beth yw pris yr wyau? Yeah. 80 ceiniog am hanner dwsyn. O'r gore. A chwarter kilo o gig moch. Tyn o bus, hanner kilo o gaws, hanner dwsyn o wyau, chwarter kilo o gig moch. Oes rhywbeth arall? Torth o fara? Menyn? Pot o farmale i frecwast? <laughs> Nag oes. Mae digon o fara a menyn gyda fi. Dyna'r cyfan am y tro y dwi'n meddwl. Faint yw'r cyfan? Tair pint naw deg ceiniog. Diolch. Oes digon o le yn eich basged chi? Nag oes. Mae gormod o nwydded y fi. Mae gyda fi syniad dodwch hanner y nwyddau yn y fasged a'r hanner arall yn y bag plastig ma. Dyna ni. Diolch yn fawr. Edrychwch ar y plant. Mae nhw'n hifen ia o glist i glist. How would you ask, have you got any children? Oes plant gyda chi? Gwrando a deall. John drives into a garage and asks the attendant for petrol. Pnawn da. Rydw i eisiau petrol os gwelwch yn dda. Pnawn da. Dwy seren neu bedair seren? Oes petrol di blwm gyda chi? Oes. fain rydych chi eisiau? Deg galwyn os gwelwch yn dda. Deg galwyn o betrol di blwm. O'r gore? Faint yw e? Rydych chi'n talu llai am betrol di blwm? Dyma'r bil. Ydych chi'n cymeriad siec neu gerdyn credyd? Does dim gwahaniaeth gyda fi. Cerdyn credyd? Aroswch am funud os gwelwch yn dda. Llofnodwch fan yma. Diolch. Siwrne dda. Diolch yn fawr. Nawn da. How would you ask at a garage, have you lead-free petrol? Oes petrol di blwm gyda chi? Uned chwech. Unit 6 Ble rwyt Where are you? John is a film producer whose latest film has been chosen for the Cannes Film Festival. He tells his wife Mair the good news. Mair, ble rwyt ti? Rwy yn y lolfa. Dere mewn. Rwy ti gartre'n gynnar. Dim ond ugain munud wedi tri yw hi. Ond mae'n hyfryd o weld i. Mae gyda fi newyddion da, Mair. Rwy'n mynd i can ddiddiau i rwyl ffilmiau am dri dwyrnod. Mae nhw'n dangos yn ffilm ddiweddara i. Ardderchog! Dyr yma i fi dy gysannu di. Mm. Llon gyfarchiadau. Rwy ti'n cael dy ben blwydd ddydd Sadwrn hefyd? Rwy'n gwybod. Anreg pen blwydd y cwmni i fi yw'r cyfle yma i ddangos yn ffilmi. i. Pa ffilm yw hi? Y ffilm am y ferch anabl na yn mynd i'r gofod. Neris Cochran, ydy hi'n mynd gyda chi? Ydy, rydyn ni'n mynd â hi. Hi yw seren y ffilm. Wel, i ti a gwario gormod o amser gyda'r ferch dal na'r gwallt coch? Rwy'n i'n nabod hi'n eitha da. O, twt. Mae Nerys yn ferch bert, ond mae hi'n ddiniwed iawn. Ond paid a phoeni, Mae gwahoddiad i ti i ddod hefyd. Ha, ti'n y goes arall. Oes, yn wir. Dwi ddim yn tynnu dy goes di. Ydy dy basbort di'n iawn? Ceri nôl e i wneud yn siŵr. Pryd mae e'n gorffen? 1999. Mae gyda fe ddigon o amser i fynd eto. Wyt ti'n dod? Wrth gwrs, pryd rydyn ni'n mynd? Rydyn ni'n hedfa nos fercher tri diwrnod ar y Riviera, dydd iau a dydd Gwener yn siopa. A dydd Sadwrn yn nofio yn y môr canoldir a thor hailo, gyda Nerys Cochran. How many days were John and Mair going to spend on the Riviera? Three. Gwrando a deall. In school, the careers master gives Elvin a mock interview. Bore da. Bore da. Beth ydw enw di? Elfyn Pris. A dy gyfeiriad di? Tegfan, 27 Heol Berwyn, Ynys Wen. Beth ydw oed di? Rwy'n 17. Beth wyt ti'n neud nawr? Rwy'n yr ysgol. Ysgol gyfyn Ynys Wen. Wyt ti'n sefyll aroliadau, Eleni? Ydw. Rwy'n sefyll aroliadau safon uwch. Beth yw dy bynciau di? Cerddoriaeth, cyfrifiadureg a mathemateg. Oes cyfrifiadur gyda ti gartre? Mae cyfrifiadur gyda'n had. Rwy'n cael ei ddefnyddio fe weithiau. Beth yw dy ddiddordebau di? Gwrando ar gerddoriaeth, chwarae rygbi a nofio. Pam rwy ti eisiau gadael yr ysgol? Rwy eisiau dod i nabod pobl ac ennill arian. Da iawn, Elfyn. Rwy ti'n ateb yn synhwyrol iawn. How would you ask a niece or a nephew, what are you doing now? Beth wyt ti'n neud nawr? Uned 7, Unit 7. Beth sy'n bod arnoch chi? What's the matter with you? John Powell is not feeling well and his wife makes an appointment for him to see the doctor. John, mae brecwast yn barod. Does dim eisiau brecwast arna i y bore yma, Gwen. Pam? Achos dydw i ddim yn teimlo'n dda. Be sy'n bod, John? Dydw i ddim yn gwybod. Mae poen arna i yn ymhen ac yn ynghefen i. Hmm, rwy ti'n edrych yn dost. Dyr yma. Oes, mae gwres arno ti. Mae rhaid i ti fynd i weld y meddyg. Oes rhaid i fi? Oes, mae'r rhaid i ti. Rydw i'n mynd i ffonio nawr. Ble mae'r rhi ffôn y meddyg? O, dyma fe. 8 9, 2 dim 7 4. Mae'r the doctor's receptionist answers. Bore da, meddygfa Ynys Wen, gai eich helpu chi. Bore da, mae John y gŵr mewn poen mawr. Ydy hi'n bosib iddo fe weld Dr Robinson y bore yma? Pwy sy'n siarad, os gwelwch yn dda? Y Gwen, Gwraeg John Powell sy yma. O, oh, helo, Mrs Powell. Nawr, te gadewch i fi weld. Ydy, mae'n bosib iddo fe weld y meddyg. Beth am ddeg munud wedi deg? O'r gore, diolch yn fawr i chi Mair. Pryd mae'r meddyg eisiau angweld Mae'r rhaid i ti fod yn y feddygfa am ddeg munud wedi deg. Rwy'n mynd â ti i weld y meddyg. Rwy'n mynd i nôl y car nawr. Dydw i ddim yn rhy dost i yrru'r car yn hunan. Does dim rhaid i ti fynd â fi. Rwy'n mynd â ti, achos dwi ti ddim yn ddigon da i yrru'r car dy hunan. O'r gore te, rwy ti'n iawn. Ble mae'n rhawsus i? Yn y feddygfa, in the surgery. Helo, John. Dydw i ddim yn eich gweld chi yma yn aml. Beth sy'n bod arnoch chi? Mae'n rhaid i fi ddweud, dydych chi ddim yn edrych yn dda. Na gydw, mae poen arna i yn ynghefni ac yn ymhenni, a does dim chwant bwyd arna i. Gadewch i fi weld. Ble mae'r thermometer yna? Hmm. Mae gwres arnoch chi. Mae gwres uchel arnoch chi. Tynwch eich Chris John. Ers pryd mae'r poenau yma arnoch chi? Ers naithiwr. Ble mae'r poen, John? Fan yma? O, o! Wel, mae rhywbeth yn gwasgu ar nerfau'ch cefn chi. Dydw i ddim yn gwybod yn siŵr beth yw e, a rhaid i ni fod yn ofalus. Rydw i eisiau i chi fynd i'r ysbyty yng Nghaerdydd fory i gael Peledr X. Nawr, mae'n well i chi fynd adre a gorffwys. Ond beth am yngwaith i? Peidiwch â phoeni am eich gwaith am y bythefnos nesaf o leia. Rhaid i chi fynd adre a gorffwys. Byddwch yn ofalus o'ch iechyd. Mae e'n werthfawr iawn. How would you tell someone that you don't feel well? Dydw i ddim yn teimlo'n dda. Uned oes, unit 8. Uned oes. Beth sy wedi digwydd? What's happened? Beth sy wedi digwydd? The local newspaper correspondent has turned up at the scene of an accident in which two drivers were injured. PC Edwards, who is on duty, replies to her questions. Beth sy'n bod, Mr Edwards? Beth sy wedi digwydd? Mae damwain wedi digwydd yma rhwng dau gar. Maen nhw wedi taro yn erbyn ei gilydd ar ganol y ffordd. Gai ofyn cwestiwn neu ddau i chi? Oes rhywun wedi cael niwed? Oes. Mae un gyrwr wedi torri goes, falle i ddwy goes, ac mae'r llall wedi nafu ben a'i gorff, ac mae arnau ofn i fod e wedi torri i fraich dde. Mae'r ddamwain my wedi anafu'r ddau ohonyn nhw'n ddrwg iawn felly. Drian ohonyn nhw. Ers pryd mae hyn wedi digwydd? Gadewch i fi weld. Mae un chwech o'r gloch nawr, um, ers hanner awr. Ble mae'r gyrwyr nawr? Mae'r ambulans wedi mynd ar ddau ohonyn nhw i'r ysbyty. Mae teulu un o'r gyrwyr, i dad, a'i fam, a'i wraig a'i blant hefyd rwy'n credu, wedi mynd yno i weld e dyn ni ddim wedi gallu dod o hyd i deulu'r dyn arall eto. Mae nhw wedi bod yn chwilio, ond does neb yn gwybod eto. Diolch i chi am roi'r ffeithiau i fi. Rydych chi wedi bod yn garedig iawn. Mae'n well i fi fynd i ffonio'r swyddfa nawr. Wel, dyma PC Evans wedi cyrraedd o'r diwedd. Rwy wedi bod yn aros amdano fe ers dros hanner awr. He turns to PC Evans. Ble rwy ti wedi bod? Rwy wedi blino aros amdana ti. Dwi ddim wedi cael te. Beth sy'n bod arna ti? Wyt ti'n gwybod y mod i ddim wedi cael ynghynio i eto? How would you say he's broken his leg? Mae e wedi torri i goes. Gwrando a deall. John Powell meets Penry, a young student who is friendly with his nephew, Alin. Hello, Penry, said Hoyle. Hello, Mr Powell. Sut ydych chi ys lawer dydd? Rydw i'n cadw'n dda iawn, diolch. A sut mae Alun? Dydw i ddim wedi weld e ers amser maith. Mae Alun wedi cael damwen ar ei feic, ac mae e wedi gorfod mynd i'r ysbyty. Ydy e wedi cael llawer o niwed? Na, gyda. Mae e wedi bod yn lwcus iawn mae e'n dod allan cyn bo hir. Beth rydych chi'ch dau yn neud y dyddiau yma? Ydych chi wedi gorffen eich cwrs yn y coleg? Ydyn. Mae Alun a fi wedi gorffen. A nawr, mae rhaid i'r ddau ohono ni chwilio am waith. Le rydych chi wedi bod yn chwilio? Rydyn ni wedi bod yn chwilio yng Nghaerdydd, yng Nghas Newydd ac yn Abertawe. Ond heb lwc eto. Beth mae Penri a Alun yn neud nawr? Mae nhw'n chwilio am waith. That's the end of side one. On side two, you'll find more dialogues to help you practice your Welsh. Uned naw, Unit 9. Uned naw. Nadolig llawen, Happy Christmas. Gwen meets her friend Anne for a chat about the family and an old friend from North Wales. Helo, bore da, Gwen. Sut mae'r hwyl? O, gweddol, Anne. Sut wyt ti? Dwi ddim wedi dy ti ers amser. Sut mae Aled a'r teulu? Mae nhw'n eitha da, ond bod ti pyn o anwyd ar mair. Beth yw i hoed hi nawr? Tair? Ie. Yeah. Mae hi'n dair blwydd oed erbyn hyn. Newydd gael ei ffen blwydd, mae hi ym mis mai eleni. Sut mae Dilys dy chwaer nawr? Mae hi wedi colli gŵr. Mae'r plant i gyd wedi priodi nawr ac mae hi'n byw ar ei phen ei hunan ym hont y dre. Wyt ti wedi clywed oddi wrth dy ffrind sy'n byw yn y gogledd yn ddiweddar? Pwy? Enid? Ie. Rydw i newydd gael llythyr oddi wrthi hi y bore yma. Mae hi'n dweud i bod nhw'n symud i lawr yma i'r de at yn ei fyw, ar bwys i mam ei thad. Sut mae hi? Mae'n dweud dda i bod hi'n dda iawn. Dwi ddim wedi gweld hi ers blynyddoedd. Ydy hi'n briod? O, ydy, mae gŵr hi, Trevor, newydd gael swydd yn yr atomfa ym Mhontefalde. Yn yr atomfa newydd? Ie. Yeah. Fel peiriannydd? ge, fel rheolwr yr atomfa. Mae e'n dechrau rhyw waith ym mis Medi. Mae thad i a'i brawd hi'n gweithio yno'n barod. Sut maen nhw'n teimlo tybed? Beth am dad enid? Mae ei thad ar fin ymddeol. Mae e a'i mam hi'n edrych ymlaen at ei chael 'i nôl atyn nhw i fyw a chael chwarae gyda'i fflanti hi a chael ei chwmni hi a'i theulu yn ei henaint. Pryd maen nhw'n symud? Mae nhw'n bwriadu dod i lawr a chanol mis gorffenna fi aros gyda'i theulu hi a threulio mis Awst yn chwilio am di. How would you say her father and her brother are teaching in Cardiff? Mae thad a'i brawd yn dysgu yng Nghaerdydd. Gwrando a deall. Mary and her brother Sam are having breakfast with their parents Danielle and Lowry when a letter arrives from Aunt Siwan in New Zealand. Siwan is helping a young girl to improve her Welsh. Mary, mae llythyr yma i ti. Diolch, mam. O, llythyr o Zeland Newydd. Oddi wrth modrib Siwan. Oddi wrth modrib Siwan? Be sy yn y llythyr Mari? Mae hi'n gofyn i fi am sgrifennu at ferch o'r un oed y fi. Pwy yw'r ferch ma? Beth yw ei henw hi? Sioned. Mae thad hi yn Gymro ond mae o ryw i mam hi a mae hi wedi gofyn i Modrib Siwan am help i wellai Chymraeg hi. Ga i weld y llythyr. Mae Modrib Siwan eisiau ti ddweud rhywbeth amdana ti dy hunan. Dy enw di, ble rwy ti'n byw, dy oed di, pwy yw dy ffrindiau di? Dwed i hi Beth wyt ti'n hoffi wneud? Am dy ddiddordebau di? Dwed i am yr ysgol. Y pynciau rwy ti'n wneud. A gofyn di yr un cwestiynau iddi hi. Pryd mae hi'n cael ei sen blwydd? Mawrth y cynta. Dyna am hen blwydd i hefyd. Dydd gwyl Dewi Sant. When does Sam have his birthday? On March the 1st. Mawrth y cynta. Why is Sam so excited? because both he and Sioned, the girl from New Zealand, have their birthday on the same day, March the 1st, St David's Day. Dydd Goel Dewi Sant. Uned deg, Unit 10. Beth yw pris y sgert What's the price of this skirt? Gwen is shopping for clothes and asks Gwenda, the assistant, if she can try on a white skirt she has seen in the shop window. Pnawn da. Pnawn da. Gai helpu chi? Gai weld y sgert wen sy'n y ffenest os gwelwch yn dda? Cewch a chroeso. She fetches it. Hon ar smotia glas? Ie, yeah, dyna hi. Faint yw hi? Trigain pint yw ei ffris hi. Trigain pint? Mae hi'n bryd. Ydy, mae hi falle, ond mae defnydd da yn hon. Hoffech chi thrio'i? O'r gore. Gwen goes into the changing room and then reappears. O dear. Mae'r sgert ma'n rhy fach i fi. Oes gyda chi sgert fwy? Does dim un wen gyda fi, ond mae gyda fi un felen sy'n debyg iawn iddi hi. Beth yw eich maint chi? Pedwar ar ddeg, rwy'n credu. Dyma un sy'n bedwar ar ddeg a un sy'n ddeuddeg. Hoffech chi dreio'r hain? Dydyn nhw ddim mor ddrud ar un wen. Mae nhw'n hirach hefyd, ac yn fwy ffasiynol falle ond dydy'r defnydd ddim cystal. Mae hynny'n wir. Pyn sy'n well gyda chi? Mae'n well gyda fi hon. Rwy'n edrych yn fancach yn hon, rwsyd. Faint yw hi? I ffris hi yw 2 ar bymtheg ar hugain yn cynnwys treth ar werth. Dydy hon ddim yn costio cymaint ar un wen. O'r gore. Dyma ugain, deugain pint. Diolch yn fawr i chi. A dyma'r newid. Un, dwy, tair pint. Ga roi'r sgert mewn bag i chi? Diolch. Mae PC Edwards yn dod mewn. Esgysodwch fi, pwy car na ti allan i'r siop? Y car coch? Ie. Yeah. Fi ei hwnna, os rhywbeth yn bod? Oes. Rhaid i chi symud e'r unwaith ysgwylwch yna. Pam? Rydy chi wedi berco fe ar y llynellau melin dwbl. Mae'n ddrwg gyda fi am hyn. Rwy'n dod ar unwaith. Ble mae Gwen wedi parcio ei char? Mae hi wedi parcio ei char ar y llinellau melyn dwbl. Uned 11, ar ddeg, Unit 11, allai'ch helpu chi. Can I help you? Dilwyn and his family ask a farmer the way to the caravan site at Bryn y Cestill. Noswyth dda. Noswaith dda, e? allai eich helpu chi? Gallwch os gwelwch yn dda. Rwy wedi dod heb fap ac rwy'n chwilio am faes carafannau Bryn y Cestill. Allwch chi ddweud wrthai ble mae e? Gylla, gylla. Ewch yn syth ymlaen, trowch ar y dde wrth ochr yr eglwys, ac yna, trowch ar yr ail dro ar y chwith gyferbyn ar felin. Mae'r maes carafannau a hanner can llath yn nes ymlaen. Ydy'r ffordd yn gil? Ydy, mae'r lôn yn gil iawn byddwch yn ofalus o'r troion. Pa mor bell yw hi i'r maes? Tua dwy filltir. Hmm, diolch yn fawr. Gadewch i fi weld nawr. Mynd ymlaen at yr eglwys, troi ar y dde ac yna yr ail dro ar y dde. Nage, nage. Yr ail dro ar y chwith. O oh, ie, yeah. diolch yn fawr. Yr ail dro ar y chwith. Gyferbyn ar felin. Cofiwch yr ail dro ar y chwith. Mae'r arwydd yn dweud y gallwch chi gymryd y tro cyntaf ar y chwith, ond all neb fynd y ffordd yna nawr. Mae hi wedi bod yn bwrw glaw yn drwm, ac mae'r ffordd yna dan ddŵr. Ewch chi ddim drwyddo fe. Mae'n well i chi fynd ymlaen at yr ail dro. Cofiwch amdano yr ail dro, nid y tro cyntaf. O'r gore, diolch yn fawr i chi am eich help. Oes siop ar y maes? Nag oes. Ffarm yw Bryn Cestill, a dydyn nhw'n gwerthu dim ond llaeth a wyau i garafanwyr, ond mae siop ar y ffordd, siop Edward Jones. Mae lle parcio ceir y tu ôl i'r siop. Allwn ni brynu bwyd a nwyddau eraill yno? <laughs> Gallwch. Mae Edward Jones yn gwerthu popeth. Bwydydd, dillad, ffrwythau, boteli gwyn, a'i feibio'n drws nesaf yn gwerthu carafannau, pebyll a nwy potel. Mae nhw'n gwerthu popeth gallwch chi feddwl amdano fe. How would you ask someone if you could help him or her? Alla i'ch helpu chi? Gwrando a deall. Dilwyn and his family meet the owner of Bryn y Cestill Caravan Site. Noswaith dda, eh? dyma Bryn y Cestill? Ie, ie. Croeso i chi i Bryn y Cestill. Allwn ni aros yma? Oes lle gyda chi ni? Oes, mae digon o le yma i chi. Dewch mewn i'r swyddfa. Mae Dilwyn ag eto yn mynd mewn i'r swyddfa. Nawr te, faint ydych chi yn y teulu? Pimp, y wraig a fi, a dwy ferch ac un bachgen. Am faint o amser ydych chi'n aros? Am wythnos, os ydy hynny'n bosib. Ydy, ydy. Nawr te, gadewch i fi weld, beth yw'ch enw llawn chi? Dilwyn Jenkins. O ble rydych chi'n dod, a beth yw'ch cyfeiriad llawn chi? Eryl, Grant Drive, Amersham. Mae Amersham yn Lloegr, ond Cymro ydych chi yn te. Ie, yeah, ond mae'r wraig yn Saesnes. Rwy'n dod yn wreiddiol o bon lliw. Wel, wel, mae brawd gyda fi'n byw ym lliw. Wel, wel, ond yw'r byd ma'n fach rhaid i ni gael sgwrs am hyn eto. Oes eisiau llaeth neu wier no chi? Oes. Allwn ni'n cael peint o laeth a hanner dwsin o wier heno, a dau beint o laeth bore fori, os gwelwch yn Gallwch a chroeso. Mae Edward Jones neu un o'i feibion yn dod yma bob bore i werthu bara, menyn, siwgr, ffrwythau a phethau eraill. Oes trydan gyda chi ar y maes? Oes. Fe allwch chi gysylltu a'i chwffer trydan ar socedi ar y polion coch ar y maes. Diolch. Ble gallwn ni barcio'r carafan? Mae'n well i chi fynd i'r trydydd cae. Mae'n fwy tawel yno. Dim ond dau deulu arall sy yn y cae yna. Fe allwch chi ddewis eich lle. O'r gore. Diolch i chi. Da bo chi nawr. Nos da. Cysgwch yn dawel. What is the name of the village Dilwyn comes from originally? Pont Lliw. Uned deuddeg. Unit 12. Uned deuddeg. Fe glywes i'r cloc yn taro deuddeg. I heard the clock strike 12. Miss Parry, who lives on her own, tells Elwyn, a reporter, how a thief tried to break into her bedroom the night before. dwedwch wrtho i beth gwyddodd i chi. Wel, dyma beth ddigwyddodd. Neithiwr wedi fi fynd i'r gwely a mynd i gysgu. Fe nes i'n sydyn. Pryd dihino chi? Fe glywes i'r cloc yn taro deuddeg, ac fe glywes i rhywbeth arall hefyd. Beth glywch chi? Fe glywes i sŵn rhywun yn trio agor ffenest yn stafell wely. Weloch chi rhywun? Do. Fe weles i siap rhyw ddyn y tu ôl i'r llenni. Ddringodd e mewn i'ch stafell weli chi? Na ddo. Rydw i'n hen wraig yn byw mewn lle unig, ac felly rydw i'n cadw larwm lladron wrth ochr y gwely, rhag ofni ladron dorri mewn. Pan glywes i'r sŵn, fe wasges i fotwm y larwm, ac fe ganodd hwnnw dros yr holl le. Ac fe gredodd y lleidr fod diwedd y byd wedi dod. Do, do. Be ddigwyddodd iddo fe? Fe gafodd ei gymaint o fraw nes iddo gwymp o'r ffenest i lawr i'r patio tu allan. Gafodd e niwed? Do, fe dorodd e ei goes, mae'n debyg. Fe godes i a ffonio am yr heddlu. Fe gymeron nhw fe i ffwrdd yn yr ambulans. Fe ffoniodd y prif gwnstabl fi bore yma i ddiolch i fi am helpu'r heddlu i ddal y lleidr. How would you ask someone whom you don't know very well What happened to you? Beth ddigwyddodd i chi? How would you ask a friend of your own age the same question? Beth ddigwyddodd i ti? Gwrando a deall. Shauna tells her friend Sally how she spent Saturday in town and somehow lost her door key. Beth ddigwyddodd i ti ddydd Sadwrn? Wel, fel hyn ddigwyddodd i. Fe ddalias i'r bws i'r dre a cherdded tipyn o gwmpas y siope a... Brynes ti rhywbeth? W do, fe brynes i ddwy het newydd. Dwy het newydd? Ie, mae'n hetiau i gyn hen ffasiwn erbyn hyn ac mae eisiau hetiau newydd arna i. Yna fe weles i hen ffrind ysgol a mynd â hi gael coffi. I ble? I'r caffe newydd na'n yr archfarchnad. Mae hwnna'n lle da. Be ddigwyddodd wedyn? Wel, fe ddalias i'r bws i gen mynd i ddeuddeg i fynd yn ôl adre. Wedi fi agor y mag be weles i mod i wedi colli allwedd y tŷ ac er chwilio a chwilio fe fethes i ffeindio'r allwedd. O, oh, dyna brofiad diflas. Ie, yeah. ond be weles i fod ffenest ystafell y molchi ar y lloft ar agor, a chofio fod ysgol gyda'r dyn drws nesa. Fe ofynes iddo fe am yn helpu. Fe ddododd e'r ysgol yn erbyn wal y tŷ a dringo mewn drwy'r ffenest a dod i lawr ac agor drws y tŷ fi. Wel, dyna lwc. Who helped Shoned to get into her house after she had lost her key? The man next door. Y dyn drws nesa. Uned tri ar Unit 13. Fe ges i amser da. I had a good time. Edgar, a teacher who has returned to his old school, tells Pris about his background. Pryd deithoch chi i Gymru, Edgar? yn y flwyddyn 1958. O ble deitho chi? Ble ganwyd chi? Fe anwyd fi yn Llundain ym 1957. Fe fi o'n i'n byw yno am bedair blynedd a gyna fe aetho ni fel teulu i fyw i Lerpwl. Pryd sy'n symudoch chi oddi yno? Fe fi o'n i'n byw yn Lerpwl am ddwy flynedd ac fe ddechreues i fynd i'r ysgol yno. Ond pam ddeitho ni yma i Lanfair, fe es i i'r ysgol Gymraeg er mwyn dysgu Cymraeg. Aeth eich brawd i'r un ysgol â chi? Do, do. Fe ddaeth e gyda fi i'r ysgol Gymraeg. Sut addysg gawsoch chi yno? Addysg dda dros ben. Fe roio nhw gychwyn da i ni'n dau. Fe gawson ni ddigon o waith i wneud a digon o amser i chwarae. Fe gawsoch chi amser da yno felly? Do, fe ges i amser da dros ben yno, er na chys i ddim chwarae rygbi dros yr ysgol. I ble aethoch chi wedyn? Fe es i i goleg y brifysgol Abertawe. Fe es i yno am bedair blynedd ac fe nes i'n radd yno. Pryd cawsoch i'ch gradd? Y 1980. Mewn beth? Mewn cemeg a mathemateg. Beth wnaethoch chi ar ôl cael eich gradd? Fe ddes i yn ôl yma nathro yn yn hen ysgol i, yn Llanfair. Beth ddaeth o'ch brawd? Fe ath e i'r ysgol feddygol yng Nghaerdydd. Fe nath e i radd yno ac fe gafodd ysgoloriaeth i fynd i'r unol dalaethau, a yno mae e o hyd. How would you ask an older relative or friend, where were you born? Ble ganwyd chi? Ble ganwyd chi? I ble aeth Edgar i'r ysgol? I'r ysgol Gymraeg yn Llanfair. Fe aeth Edgar i'r ysgol Gymraeg yn Llanfair. Gwrando a deall. Alan is interviewing John about the choir's visit to Vienna. John, rydych chi a'ch cor meibion newydd fod yn ôl o Ewrop, o Vienna. Pryd deithoch chi adre? Wythnos yn ôl. Fe aethon ni mas i Vienna ddydd mawrth diwetha a dod yn ôl neithiwr. Faint ohonoch chi aeth allan? Fe aeth y cwr i gyd ond dau, fe fuon ni'n edrych ymlaen at yr ymweliad â Fiena ers blwyddyn. Fiwch chi yn Awstria o'r blaen? Do, ddwywaith. Fe aethon ni allan o tro cynta pan oedd Awstria yn dathlu'r cyfnod Celtaidd cynnar. Celtiaid ydyn ni'r Cymru. Fe ddechreuodd y Celtiaid gloddio am halen fil o flynyddoedd yn ôl o gwmpas Salzburg, ynddo? Do, dyna sut y cafodd y ddinas i henw dinas yr halen, ac mae Helstad hefyd yn agos. Ble buwch chi'n canu? Fe fion ni'n canu yn y neuaddau cyngerdd yno. Fiwch chi yn Staatsoper? Na ddo, fe fethon ni gael tocynnau, ond fe fion ni yn y folk shopper yn gweld opera o waith Puccini. Pa opera welo chi? Madam Butterfly neu Tosca neu... Labo Hem welson ni. Fwynheioch chi'r opera honno? Do, fe fwynheion ni'r opera yna yn fawr iawn bob un ohono ni. Dyna noson ola ni yn Fiena, ac yn awr mae pawb ohono ni'n edrych ymlaen at fynd eto. Mae Fiena a Salzburg yn ddinasoedd hardd iawn, ac mae pobl Austria yn garedig dros ben, yn enwedig i torion. Pryd ddechreuodd y Celtiaid gloddio am halen o gwmpas Salzburg? Ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, Uned pedwar ar ddeg. Unit 14. Uned pedwar ar ddeg. Roedd yn had yn nabod Lloyd George. My father knew Lloyd George. Bryn has decided to turn his farm over from milk production to potato growing. He talks to John Powell, who visited the farm the previous year, about the changes he has made and how his life has changed since he was a boy. Wel, Bryn, rydych chi wedi newid cryn dipyn ar y ffarma er pan oeddwn ni yma llynedd. Ydw. Roedd gormod o waith yma i'r wraig a fi. Pan ddaeth y cwota llaeth a hwnnw mynd yn is o flwyddyn i flwyddyn a'r prysoedd yn codi'n uwch o fus i fus a fynnau'n tynnu nes at yn hanner cant, fe benderfynon ni newid ein dill o ffarmio. Tyfu tatws cynnar yn lle cynhyrchu llaeth. Beth yw'r gwahaniaeth mwyaf? Wel, Yn un peth, mae bywyd yn fwy hamddenol nawr, yn llawer mwy hamddenol. Roedd rhaid i'n had a'i dad teo i flaen e godi'n gynnar yn y bore bob dydd o'r flwyddyn i fwydo'r anifeiliaid a godro'r da. Nawr, does dim rhaid i'n gynnar. Pam? Achos does dim anifeiliaid o gwbl gyda ni. Wel, ar wahân i'r cŵn. Oedd bywyd yn galed yn yr hen ddyddiau? Oedd. Roedd ffarn fawr gyda ni am fwy nag unrhyw ffarm arall yn yr ardal, ac roedd pawb wrthi o fore tan nos, yn unwedig yn y gwanwyn a'r hydref, dyna'r amseroedd gweitha. Ac roedd eich mam yn brysur hefyd? Oedd. Roedd hithen gweithio'n galetach na ni. Roedd hi'n gweithio oriau hirach na ni, yn codi o'n blaen ni yn y bore ac yn mynd i'r gwely ar ein hôl ni. Roedd hi'n gorfod glynhau'r tŷ, wneud bwyd, bwyd o'r ieir, a chasglu wyau, a chant o mil o bethau eraill. Hi oedd yn gweithio ar yn siŵr o hynny. A beth amdano chi'r plant? Oedd rhaid i chi weithio hefyd? O, oedd. Doeddech chi ddim yn cael llawer o amser i chwarae felly? Ag oeddem. Roedd yn unen gorfod gweithio cyn mynd i'r ysgol yn y bore ac ar ôl dod adre yn y nos. o'n i'n helpu'n had a Sara yn chwaeri yn helpu mam. Roedd bywyd plant ffarm yn fywyd caled iawn pan oedd yn i'n blant. Oedd mae'n siŵr. Sut mae bywyd wedi newid i chi? Dau amser prysur sy'n ar y ffarm nawr, amser plannu'r tatws ac amser i codi nhw. Gyda help contractwyr, rwy'n gallu wneud y gwaith i gyd yn hunan, a mae'r peiriannau wneud y gwaith yn haws o lawer. Mae bywyd yn well nawr yn y goedde. Mae gyda ni ragor o amser hamdde nawr, a rydyn ni'n gallu mynd ar ein gwyliau. Doedd nhad a mam byth yn mynd ar wyliau, Dyma'r amser gorau yn ein bywyd ni. How does Bryn tell John that life is better now than it was? Mae bywyd yn well nawr na oedd e. Gwrando a deall. Elwyn has come to visit his grandfather, who lives in a village which has seen many changes since he was a boy. Sut le oedd y pentre yma pan oeddech chi'n fachgen? roedd e'n lle prysur iawn. Roedd efail y gof yma a gweithdi cryf ac roedd y felin yn gweithio ddydd a nos. Roedd pobl yn mynd a dod ar hyd ystrydoedd drwy'r dydd. Mae'r lle'n wahanol iawn nawr. Ydy. Roedd tair siop yma un amser, ar wahân i swyddfa'r post. Roedd pedwar capel yma. Nawr, does dim un siop ar ôl. Mae pawb nawr yn prynu nwyddau yn yr archfarchnad yn y dre. Beth am y capeli a'r eglwys? Roedd gwynidog ym mhob capel pan oeddwn i'n fachgen, a'r ficer yn byw yn y plwyf. Nawr, does dim gwynidog ar ôl. Mae dau gapel wedi cael ac ychydig iawn o aelodau sydd yn y ddau arall. Mae un gwasanaeth yn yr eglwys ar ddi syl a'r ficer yn dod o'r dre. Pam mae hyn wedi digwydd? Achos colli pobl ifanc yn y lle cyntaf, Rhai wedi eu lladd yn y rhyfel byd cyntaf, ac eraill yn yr ail rhyfel byd. Mae enwau saith yr hugain o fechgyn y pentre ar y gof golofn yr ysgwar. Oedd na resymau eraill? Oedd. Dim gwaith i'r bobl ifanc. Ar ôl i fi adael yr ysgol, doedd hi ddim yn hawdd cael gwaith yn yr ardal – a roedd rhaid i fi fynd i chwilio am waith yn Lloegr. I ble aethoch chi? I Lundain. Fe es i weithio gyda ffrind i fi oedd yn gwerthu llaeth yn Llundain. Faint o amser fioch chi yno? Fe fi es i'n byw yn Llundain am chwe blynedd ar hugain. Yna, fe ges i waith ym Henre, a dod yn ôl yma i fyw, ac i gofio am y bobl oedd yn byw yma gynt. To what did Elwyn's grandfather attribute the decline of the village? To the loss of young people during the two world wars and the lack of employment in the village. Uned 15, Unit 15. Fyddwch chi'n gallu dod? Will you be able to come? Before setting off on a tour of Wales, the Ynyswen Drama Group hold a final meeting in the chapel schoolroom where they have been rehearsing – Philip takes the chair. Nawr te, gawn ni ddechrau. Mae hi wedi saith o'r gloch. Mae'n dda gyda fi weld fod y rhan fwyaf o'r aelodau wedi cyrraedd. Pwy sy'n eisiau, Emlyn? Mae Mari ag Arthur heb gyrraedd eto. Fe weles i Arthur yn y dre pnawn yma, ac fe ddwedodd e wrtho i i bod nhw'n bwriadu dod yma ar ôl iddyn nhw orffen i diwrnod gwaith. Fe fydda nhw yma yn nes mlaen. Rwy falch i glywed hynny. Oes na rhywun arall? Dyw Sion ddim yma, ond fe allwn ni wneud hebddo fe, fydd e ddim yn gallu dod i ffwrdd gyda ni ar y daith y tro yma. Na fydd, ond mae'n well gyda fi weld pawb yma, os yw'n bosib. Nawr te, Emlyn, beth yw'r agenda am heno? Mae uh, dau beth yw trafod. Yn gyntaf, fyddwn ni ddim yn gallu cael benthyg y festri yma ar ôl heno. Pam hynny? Maen nhw wedi gwerthu'r capel. Bobl anwl, i bwy? I'r datblygwyr. Mae'n ddrwg gyda fi glywed. Beth fydd yn digwydd i'r aelodau? Fe fydd y datblygwyr yn addasu'r fesri mae i fod yn gapel. Mae nhw'n bwriadu symud mewn yr wythnos nesaf. Ond peidiwch y phoeni. Rwy wedi cael gair gyda ysgrifennydd capel y bydyddwyr ac mae nhw wedi addo cydweithredu â ni os bydd rhaid i ni symud o ddi yma. Fyddwn ni ddim heb gartre. Diolch i'r ysgrifennydd. A'r bydyddwyr. Ie, wrth gwrs. Diolch iddyn hwthau hefyd. Nawr te, at y mater nesa. Beth yw'r ail fater, Emlyn? Yr ail beth yw ein taith ni o gwmpas Cymru. Dyma'r trefniadau. Fe byddwn ni'n dechrau yn y gogledd ddwyrain yn yr hyl. Fe fyddwn ni'n cychwyn o sgwar yn Iswen am ddeg o'r gloch fore dydd sadwr nesa ac yn cyrraedd yr hyl gobeithio a hanner awr wedi un. Fe fyddwn ni'n cael cinio yn yr hebog ac yna fe fydd cyfle i chi fynd am dro o gwmpas y dref neu i lan y môr. Gobeithio bydd hi'n braf rwy'n casau glaw yn enwedig ar lan y môr. Mae hi bob amser yn braf yn yr hyl. Pryd fyddwn ni'n cwrdd wedyn? Fe fydd pawb yn dod at ei gilydd i'r neuad erbyn chwech yn brydlon. Pryd bydd y perfformiad yn dechrau? Fe fydd y drysau ar agor am saith o'r gloch ac fe fydd y perfformiad yn dechrau am hanner awr wedi saith. How would you tell someone we won't be able to come? fyddwn ni ddim yn gallu dod. Gwrando a deall. Y farchnad Ewropeaidd unigol, the single European market. The chairwoman summarises the content of a lecture to a trade union in which a Euro MP discussed the socio-economic implications of the 1992 single European market before inviting questions from the floor. Anwyl gyfeillion, Rwy'n siŵr ein bod ni'n ddiolchgar iawn i Mr Morgan am ei ddarlith gynhwysfawr ar y farchnad Ewropeaidd unigol fydd yn dod i weithrediad yn 1992. Fe fydd hyn yn effeithio'n fawr arno ni fel gweithwyr ac undebau llafur. Dyma rai o'r newidiadau pwysica. Fe fydd hawl gyda phawb i symud yn rhydd o un wlad i wlad arall yn y gymuned, i weithio a wneud i gartref yno yn rwystr a chael hawliau cyfartal ag unrhyw weithiwr arall yn y wlad honno. Fe allwch chi aros am dri mis o leia yn y wlad arall pan fyddwch chi'n chwilio am waith, a byw yno mor hir ag y byddwch chi eisiau aros. Ond bydd yn rhaid i chi gael trwydded arbennig os byddwch chi am weithio yno. Un peth pwysig iawn. Os byddwch chi'n sal, fe fyddwch chi'n cael buddal arferol o wlad honno. Fe fydd aelodau eraill o'ch teulu chi yn gallu ymuno â chi, eich gŵr neu eich gwraig, eich plant a chwyrion. Ac fe fydd hawl gyda chi i rentu neu brynu tŷ a chael morgaeth. Os bydd hiraeth arnoch chi, fe allwch chi adael eich swydd a dod yn ôl adre heb unrhyw rwystr. Os byddwch chi'n ymddeol mewn gwlad arall, fe allwch chi aros yno a chael pensiwn neu ddod adre a chael pensiwn. What members of his family can join a worker who moves to another member country of the single European market? The husband or wife, the children and the grandchildren, a gŵr neu'r wraig, a'r plant a'r wyrion. Uned un ar bymtheg, Unit 16. Fe agora i'r drws i chi. I'll open the door for you. Trevor calls to see his fiancée, Ellery Evans, who has an advertisement for a house to show him. They decide to go and look over it. Mam, mae Trevor wrth y drws. O'r gore, fe agorau i'r drws iddo fe. Mae Mrs Evans yn agor y drws. Bore da, Mrs Evans. Sut ydych chi? Mae'n fore braf. Ydy mae hi. Gobeithio dalu hi fel hyn. Sut mae'r bobl gartre, Trevor? Sut mae pawb? Mae pawb yn iawn, diolch. Mae'r ffôn yn canu. Eleri, mae'r ffôn yn canu. Ga i ateb e? Na, fe atebai e'n hynna'n. Dewch mewn i'r lolfa, Trefor. Eisteddwch fan wrth y tân. Fe symudau i'r gath o'ch ffordd chi. Cer lawr, pws. Fe gysguff y gath ar y gadair mae drwy'r dydd os caiff i gyfle. Mae'n rhy boeth i fi fan ma, Mrs Evans. Fe esteddau ar y gadair ma sy'n wrth y ffinest os cai. O'r gore. Mae'r tegell yn berwi. Beth gymerwch chi, Trevor? Te neu goffi? Te, os gwelwch yn dda. Siwgr? Wna, chymerau i ddim siwgr heddi. Rwy'n trio colli pwysau. Mae Eleri'n dod mewn. Pwy oedd ar y ffôn, Eleri? Neb o bwys, rhif anghywir. Helo, Tref. Weres ti'r hysbyseb ma'n y papur am y tîn yn y pentre? Na ddo, pa di? Y ti brics coch na sy'r ochr yr eglwys. Os oes amser gyda ti, fe gerddon ni draw i edrych drosto fe. Ond fe fydd rhaid i fi gwpla gwisgo gynta, chadwai mon ti'n hir. O'r gore, ar llenau i'r hysbyseb tra byddu di'n gwisgo. How would you tell someone in Welsh that you'll move the car out of his way? Fe symudau i'r car o'ch ffordd chi. Gwrando a deall. Dr Glyn Hughes visits his father, John, who is convalescing after an attack of pneumonia. John and his wife Lynn are washing the dishes. Helo, ma! Swa rhywun gartre? Le ma pawb? Mae Lynn yn dod allan o'r gegin. Glyn, ti na. Sut wyt ti a sut mae'r teulu? Mae pawb yn iawn, diolch. A sut mae'n had? Dydy e ddim yn gwella'n gyflym iawn, mae'r nai ofn. Rwy wedi dweud digon wrtho fe, na welli fe byth os na falu fe amdano ei hunan yn well na mae e. Does dim synwyr i fod e'n gweithio ac ten sal. Treia di ddweud wrtho fe. Mae e mor styfnig a mil. Fe fyny fe ymyryd yn y busnes er i fod e'n wan. Mae hi'n galw ar ei gŵr. John, dewch yma. Mae Glyn wedi cyrraedd. Dewch chi yma ac fe orffenna i olchi'r llestri. Mae John yn dod mewn. Sut mae Glyn? Ydy'r teulu'n iawn? Ydy'n diolch nad. Rwy'n clywed nad ydych chi ddim cystal. Rwy'n lled dda, ond dwi ddim yn gwella'n ddigon cyflym. Be sy'n bod arnoch chi'r meddygon na allwch chi ddim gwella dyn yn gynt na hyn? Wellif neb chi os nawr yn dewch chi ar beth mae yn ddweud. Dwi ddim yn deall y bobl sydd ddim yn gwrando ar y meddyg. Randewif dy dad ddim ar neb, rwy ti'n gwybod hynny. Rwy wedi cael y gair gyda Philip, eich meddyg chi, a'r un dau wedi penderfynu fod rhaid i chi gymeryd gwyliau am ddau fus, o leia, a chymerau ddim na fel ateb. Pa fath o wyliau rwy ti'n awgrymu, Glyn? Mordaeth. Mordaeth? Ie. Yeah. Taith mewn llong ar y môr i'r India Gollewin neu Australia, os mynnwch chi. Gadael y ddesg a'r ffôn ar cyfan ar ôl a gorffwys ac ymlacio. Neud dim byd am fus. Ond beth am y busnes? Pwy o falif am y busnes? Fe fala i a Tom am hwnna. Fe drefnw ni ein bod ni'n dod yma bob dydd – a mae'n ail i gael gair gyda hiw eich fforman chi. Fi ddim rhaid i chi fecso dim. Fe allwch chi anghofio'r cyfan. Mae hyn yn syniad da, Glyn. Mae dy dad yn gorweithio, ac mae rhaid iddo ymlacio. Oes, a chitha hefyd. A does dim yn well na mordaeth i helpu pobl i ymlacio. Beth yw mordaeth? Taith mewn llong ar y môr. Uned 2 ar 15, unit 17. Minor possibiliade. There are possibilities. Eleri and Trevor arrive at the cottage they saw advertised. It looks rather old and unkempt, and they have some reservations about it at first. Beth rwyt ti'n feddwl ohono fe, Trevor? Wel, mae yna bosibiliadau ynddo fe. Oes, mae yna bosibiliadau. Beth am mynd yn agosach ato fe? Ond mae'r glwyd ar glo. Mae car yn dod, a mae dyn yn dod allan. A car approaches and a man gets out. Bore da! Oes gyda chi ddiddordeb yn y bwthyn yma? Hoffech chi weld e? Gyda llaw, John Lewis yw'n enw i, rwy'n aelod o ffarm yr arwerthwyr. Sut ydych chi, e, Mr Lewis? Trefor Bowen ydw i, a dyma Eleri. Rydyn ni wedi dyweddio, ac rydyn ni'n chwilio am di i fyw ynddo ar ôl i ni briodi. Wel, fel gwelwch chi, mae yna bosibiliadau yma i rywra ifanc fel chi, Mae'r adeilad ei hunan yn ddigon sownd, ond mae eisiau trwsio peth arno fe o'r tu fewn, fel cewch chi weld, ac felly dydy'r pris rydyn ei ofyn amdano ddim yn uchel iawn. Ond dyma'r allwedd. Ewch chi mewn i chi gael gweld y lle drostoch eich hunain. Fe a fi nawr eich gadael chi yma i gael golwg ar y lle. Fe ddoi nôl yma i gwrdda chi mewn a hanner awr. Iawn, does dim bris. Diolch. Ar gore. Fe awn ni mewn i gael golwg ar y lle te. Os ei di o gwmpas y stafelloedd, fe a fi i weld beth sy'n tu allan. Beth am gloi'r drws? Efallai dal plant y pentre mewn. Na, ddw nhw ddim nawr. Mae nhw yn yr ysgol. Wrth gwrs, chofia e sydd ddim am yr ysgol. Wel, fi a fi lan lloff nawr. Trefor! Ie, yeah, beth sy'n bod? Dyw'r grisiau ma ddim yn ddiogel iawn. Na! paid â dod i fyny, neu fe ddawn ni'n dau lawr drwyddyn nhw. Wel, i fach, sylwes ti ddim arnyn nhw pam est ti lan. Dere lawr yn ofalus nawr. Dyna ti, fe fydd rhaid cael grisiau newydd yma. Beth am ystafellodd? Beth wyt ti'n feddwl ohonyn nhw? Aiffain celfi ni mewn i stafellodd mor fach a hyn? An, rwy'n credu fod digon o le ddyn nhw. Fe gawn ni weld Fe gaeth dy dad y dyfam sioc pan glywa nhw ein bod ni'n meddwl symud mewn fan hyn. Can. Ond fe naif y tro am dipyn. Go naif. Hyd nes daw teulu. Fyddwn ni ddim yn byw yma am byth, gobeithio. Mae Eleri'n dweud nad yw'r grisiau yn ddiogel iawn. Beth fydd rhaid iddyn nhw wneud cyn symud mewn i'r tŷ? fe fydd rhaid iddyn nhw gael grisiau newydd. Gwrando a deall. Meirion, who runs a transport company with his brother Hoslin, arrives at the office towards mid-morning and greets the secretaries Gladys and Elena. Bore da, oes na lythyron? Oes, mae'n addwsyn ohonyn nhw, a chwe neges ar y ffôn ateb. Mae'r lywisiaid yn cwyno fod i llwyth grawn nhw yn hwyr yn cyrraedd bob wythnos. Dydyn nhw ddim yn bell ddi yma, fe a fi draw i'w gweld nhw y pnawn yma. Fe gawn ni setlo'r mater ar unwaith. Oes na rhywbeth arall o bwys? Oes, mae ffyrm adag eisiau chi'n ôl llwyth o focsys prenydd nhw o borthladd Abertawe. Mae llong newydd ddod yn nhw o Sbaen, maen nhw eisiau nhw ar frys. Sawl lori fydd eisiau? Fe fydd eisiau dwy o leia. Gwell i chi ddanfon y Volvo fawr ar Leyland. O'r gore, fydd Jack Thomas yn rhydd fori? Na fydd, mae e'n mynd ar tanker i Aberystwyth. Beth am Wil? Ydy e'n rhydd? Mae e yma nawr. Mae e yn y gweithdi. Galwch arno fe ar y ffôn. Allai ddim, diw'r ffôn ddim yn gweithio. Fe a fi i nôl ei chi nawr. o'i gyda ti. Mae eisiau llan o'r peiriant coffi. Mae'r ffôn yn canu. Mirion, Ie, yeah, ble rwy ti nawr? Rwy ar yn ffordd i Abergwain. Mae'r tryc wedi torri lawr. Beth wyt ti'n gredu sy'n orau i wneud? Allet di ddanfon rhywun mas? Fe dda Will i dy helpu di, fe gaiff edo draw yn y citron. Ydy hynny'n iawn i ti? Fe wnaeth Will i orau rwy'n siŵr. Mae e'n fecanic da. Rwy di e ddim gydag e. Mae mwy o ffydd gyda fi yn o tŷ nag y neb ohonyn nhw. Ble mae truck Roslyn wedi torri i lawr? ar y ffordd i Abergwaun. Pam mae'r hoslin yn gobeithio y meirion i'w helpu fe? Achos mae gyda fe fwy o ffydd yn meirion nag yn neb arall, neu am fod gyda fe fwy o ffydd yn meirion nag yn neb arall. Uned deunaw, Unit 18. Fe ddylen i fwyta bwydydd iach. We ought to eat healthy food. While Fion is at an interview, her friend Delith talks to Ruth, Fion's mother, about her own ambitions and prospects. Helo, Delith. Sut ydych chi ers lawer dydd? Dewch mewn. Diolch, Mrs Bevan. Rwy'n dda iawn, diolch. A the? Rwy'n cadw'n dda iawn, diolch. Ydy Fionn gartre? Na, gyda mae'n ddrwg dy fi. Fe gododd hi'n gynnar gynnar y bore yma wyddoch chi er mwyn mynd i lawr i'r dre i'r canolfan gwaith i chwilio am waith dros y gwyliau. Fe ddylwn ni fod wedi gwneud yr un peth ond fe gysges i'n hwyr. Mae Sioned yn ffrind i yma. Ydych chi'n nabod eich gilydd? Na, dydw i ddim yn credu ein bod ni wedi cwrdd o'r blaen. Wel, Delith, dyma'n ffrind o Rei, Mrs Sioned Rhys. Sioned, dyma Delith. Delys yw merch Dafydd Bowen y deintydd. Ie, wrth gwrs. Sut ydych chi? Fe na byddes i chi ar unwaith, rydych chi'n debyg iawn iawn i'ch tad, Delyth. Roeddwn ni'n gyfarwydd iawn â'ch tad a'ch mam. Roedd y ddau ohonyn nhw yn yr un ysgol a fi flynyddoedd yn ôl, ac rydw i wedi clywed llawer amdano chi. Mae Fion yn sôn amdano chi yn fynych. Mae Delyth a Fion yn y coleg yn Aberystwyth, ond mae Delyth flwyddyn o flaen Fion. Mae hi wedi graddio eleni. Llongyfarchiadau. Fe fues i'n neu unwaith yng Ngholeg Aberystwyth ac fe fues i'n byw yno am rai blynyddoedd wedyn. Rydych chi'n gyfarwydd iawn ar dre felly? O, ydw. Rydyn ni fel teulu yn hoff dros ben o'r dre. Ydych chi ar wyliau nawr, Delyth? Na, gydw. Rwy wedi gorffen. Rwy'n chwilio am waith nawr ers dau fus. Wyddach chi mod i wedi sgrifennu 15 ar hugain o lythyron a dydw i ddim wedi llwyddo eto i gael swydd? Gwn. fe ddywedodd Ffion wrthau. daliwch ati, dyfal donc. Ie, yeah. fe ddylwn i fod wedi ymweld â'r canolfan gwaith y bore mae unwaith eto i holi. Ond fe ddywedodd Ffion wrthau bod hi'n mynd lawr i'r canolfan ac fe ddes i draw i weld oedd hi wedi cael swydd ei peidio. Wel, arhoswch gyda ni i gael cwpaned o goffi Rwy'n disgwyl ffion yn ôl unrhyw funud nawr. O'n i ddim... O'r gorau te, diolch yn fawr. Sut swydd hoffech chi gael delydd? Beth ydych chi am wneud? Fe hoffwn i weithio mewn diwydiant neu farchnata, neu weithio mewn banc efallai. Dwi ddim yn siŵr iawn beth i'n wneud eto. Fe ddylech chi gael swydd cyn bo hir, swydd dda hefyd, am fod gradd dda gyda chi pa radd sy'n gyda chi delydd? Gradd mewn economeg a marchnata. Beth mae'ch tad a'ch mam yn feddwl? Mae'n hwn meddwl y dylwn ni fynd yn athrawes am fod mam a mam gu o'i blaen hi yn athrawesau. Mae'n hwn meddwl i bod i'n ormod o fenter i fynd i fyd busnes. Ond rydw i am bentro a byw yn annibynnol. Dyna mar ni. Rwy'n cytuno â chi. Rwy'n credu bod i'n rhaid i bawb bentro heddi. Rwy'n siŵr y llwyddwch chi beth bynnag wnewch chi. Mae pawb yn gwybod pa mor weithgar ydych chi. Pam dylai delith gael swydd cyn bo hir? fod gradd dda gyda hi. Gwrando a deall. Meddwl am waith. Thinking about work. The Careers Master in a comprehensive school calls the sixth form to make sure they know how to apply for jobs when leaving school. Bore da i chi gyd. Rydw i wedi eich galw chi at eich gilydd am y mod i eisiau gwneud yn siŵr fod pawb ohonoch chi'n gwybod sut mae'n gwneud cais am swydd. Mae'n amryw o bethau dylech chi wneud nawr. Allwch chi awgrymu rhai ohonyn nhw? Beth amdano chi, Elfyn? Fyddylen ni gael taflenni CV yn barod. Da iawn. Fe wyddoch chi gyd beth yw CV. Beth ylech chi gynnwys ar y tyflenni hyn? Eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad, rhif ffôn os oes gyda chi'n, ble cawsoch chi'ch addysg a... Da iawn. Beth arall ddyle Jenny ychwanegu, Eric? Fe ddylai hi roi lawr pa aroliadau mae hi wedi sefyll a'r canlaniadau. Pa aroliadau ddylech chi gynnwys? Aroliadau tygau ac unrhyw aroliadau eraill. Wyddoch chi am rhywbeth arall? Beth am waith yn ystod y gwyliau ac ar ddisadon? Ie, yeah, da iawn. Pa waith fuoch chi'n neud yn ystod y gwyliau, Debbie? Fe fi es i'n helpu mewn cartref fi hen bobl. Arferchog! Fe fyddwn ni gyd yn hen rhyw ddwrnod, ac fe ddylwn ni feddwl am helpu rai sy'n hen nawr. Beth am ddiddordebau a gweithgareddau oriau hamdden? Ie, yeah. Peidiwch yng nghofio sôn donyn nhw. Beth yw dy ddiddordebau di, Idris? Beth wyt ti'n neud yn dy oriau hamdden? Mae digon ohonyn nhw gyda ti. Rwy'n sylwi nad wyt ti ddim yn neud llawer o waith ysgol. Wel, rwy'n chwarae rygbi dros yr ysgol a... Be ddyle ti ddweud y fod ti'n nofio bod medal air yr ASA gyda ti? Llongyfarchiadau. Mae'n dda gyda fi glywed y fod i'n neud rhywbeth gwerthweil. Beth yw dy ddiddordebau di, Willie? cerddoriaeth. Rydw i'n chwarae'r drwm y man dy pentre ac rydyn ni'n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Wel, yn wir. Mae mwy o dalentau disglair yn y dosbarth ma nag oeddwn ni'n feddwl. y lai pob un ohonoch chi gael swydd dda. Dydy Idris ddim yn neud llawer o waith ysgol. Beth mae e'n neud yn ei oriau hamdden? Chwarae rygbi a nofio. Uned pedwar ar bymtheg, neu undeg naw. Unit 19. Olrhain eich ache, Tracing Your Ancestors. David Shankin, a Canadian student at Oxford, visits the vicarage at Ynyswen and is greeted by the vicar, the Reverend Arthur C. Jenkins. Mr Jenkins? Ie? Yeah. Chi yw Mr Shankin? Dewch mewn. Isteddwch rwy wedi bod yn eich disgwyl chi. Mae'n rhyw gyda fi mod i'n hwyr. Fe ges i nal yn y traffig ar bont hafren wrth ddod i lawr. A, wrth gwrs. Fe fyddwch chi'n siŵr o gael eich dal heddi, mae Lloegr yn chwarae Cymru ac mae cryn dipyn o deithio ar hyd yr M4. Pe baswn i yn eich lle chi, fe fyddwn i wedi dod ar hyd yr A48 drwy Gaerloiw. Fyddwch chi? Rhaid i fi gofio am y ffordd na. Diolch yn fawr. Rydych chi'n siarad Cymraeg yn dda mae'ch mam a'ch tad yn siarad Cymraeg, ydyn nhw? Nag ydyn yn anffodus. Fe wyddwn ni fod rhywfaint o waid Cymraeg yn y teulu, ac ar ôl dod i rydychen i goleg Iesu, fe benderfynnes i y byddwn ni'n ymuno â dosbarth dysgu Cymraeg. Mae arna i ddyled fawr i'r dosbarth na. Roeddech chi'n dweud ar y ffôn eich bod chi'n credu fod eich cyn dadau yn dod o'r ardal yma? Fe ddwed oedd yn hen dad cu i wrtho i fod i hen hen dad cu e yn dod o rhywle yn South West Wales o'r enw Nissen neu rhywbeth tebyg. Fiwch chi'n chwilio am y lle ar y map? Do, yn ffodus mae gyda fi gyfaill y mae i daulu'n dod o'r ardal ma ac fe welodd e ar unwaith mae Ynys Wen oedd y Nissen yma. Fy ddwedodd e wrtho i hefyd mae chi yw'r awdurdod penna ar achau'r ardal ac y gallech chi yn helpu i. Wel, falle gallwn ni. Os daeth eich cyn dadau o Ynys Wen, mae'n ddigon tebyg mai Jenkin neu Shenkin oedd yr enw gwreiddiol. Rydyn ni'n gwybod i nifer o deulu Shenkiniad plas Ynys Wen yn fudo i Ganada yn amser Cromwell ac wedi hynny. Mae'r tŷ bu o'n nhw'n byw ynddo fe yn adfeilio nawr gweithio'r modd. Fe fuodd y perchenog diwethaf farw mewn dyled, a fe aeth y tŷ ar dan. Fe werthwyd y stad dwy flynydd yn ôl i'r ffermwyr oedd yn byw arni hi. Mae'n anodd dweud, e, felly pwy oedd yng Nghindadau? O, ddim o gwbl. Er bod yr enw Jenkins yn enw cyffredin, mae yna bosibiliadau eraill. Mae enwau bedydd yn rhedeg mewn teuluoedd, a mae'n bosibl rhain achau oddi wrth yr rheini. Beth oedd enw eich hen fam gi? Letitia Howes Shankin. Ardderchog. Ydy'r enw Colwyn yn golygu rhywbeth i chi? Hmm, dyna enw canol nad ci. Sut gwyddech chi hynny? Roedd yr enwau Letitia a Hawys yn enwau'r ferched teulu cynnied yn Iswen, a roedd Colwyn yn enw ar un o'r teulu. Fe gafodd e'r stad gan yr arglwydd Rhys. Roedd Colwyn yn wir iddo. Mae'n amlwg felly a bod chithau yn perthyn i'r teulu yma. Pam rydych chi'n dweud chithau? Arthur Colwyn Jenkins yw'n enw llawn i. Rydyn ni'n dau yn perthyn i'r un cyff. Beth gwyddodd i David ar bon tafren? Fe gafodd ei ddal yn y traffig. I ba wlad aeth nifer o cyniaid yn Iswen yn amser Cromwell? I Ganada. Gwrando a deall. The inhabitants of Aniswen have gathered to celebrate Dydd Gwyl Dewi, St David's Day. This year, three of the cultural societies are celebrating special anniversaries the Male Voice Choir, the Welsh Women's League, and the Drama Society. The guest speaker is the vicar, the Reverend Arthur Jenkins, the chairman, Dr Priest calls for silence. Tawelwch os gwylwch yn dda. Diolch yn fawr. Rwy nawr yn galw arnoch chi i godi. Ein llwnc destyn yw Dewi Sant. Dewi Sant. Fel y gwyddoch chi mae'r dathlu mae eleni yn ddigwyddiad pwysig iawn yn hanes yr ardal, yn ogystal â dathlu gwyl ein nawdd sant rydyn ni hefyd yn datlu penblwydd tair cymdeithas bwysig yn yr ardal. Mae Merched y Wawr yn dathlu i penblwydd yn gain oed, y cwmni drama yn bymtheg oed, a'r cwr meibion yn hanner cant. gyfarchiadau i chi gyd. A nawr mae'n bleser gyda fi alw ar ein gŵr gwadd heno, Ficer y Plwyf, y parchedig Arthur Jenkins i siarad â ni. Does dim angen i fi i gyflwyno fe i chi, yn ogystal â bod yn weinidog da, mae e'n hanesydd ac yn awdurdod ar acher plwyf. Heno, mae e'n mynd i siarad â ni ar un o'i hoff destunau, sef gwreiddiau. Rowch groeso iddo fe. Diolch yn fawr i chi, Dr Pris, am eich geiriau caredig. Rwy wedi dewis y testyn mae heno i siarad amdano am nifer o ysmau. Yn gyntaf, does dim byd yn fwy pwysig i genedl na chofio ei gorffennol. Mae'n destun amserol iawn i ddau ddyn ifanc sydd wedi dod draw ato ni o America i chwilio am ei hachau. Hynny yw, i chwilio am ei gwreiddiau. Fe ddaeth David Shankin o Ganada sy'n yma gyda ni heno. Draw gyda gychydig o wybodaeth ond llawer o frwdfrydedd a chael ei fod e'n perthyn un o deuluoedd mwyaf enwog ar ardal. Fe ddaeth dyn ifanc arall, Gareth a Bowain draw ar wyliau o'r unol dyleithau i chwilio am ei wreiddiau yntau, ac wedi darganfod nid yn unig ei wreiddiau, ond gwraig hefyd. Fe fydd e a Lisa yn priodi ddydd llun y Pasg nesa yn hen eglwys fach y plwyf ar ben y mynydd, lle priodwyd i dacu a'i famgu, a'i hen datgu a'i hen famgu, ac yn ôl am genedlaethau lawer. A fel aelod o deulu'r syncyniad yn hunan, mae'n dda gyda fi weld fod ac y bydd y teulu yn ffynnu yma yn ein gwlad ni, yng Nghanada ac yn America, ac ar draws y byd i gyd. Pam daeth Gareth a David draw i Gymru, i Ynys Wen? I chwilio am ei greiddiau, neu i chwilio am ei hachau? Beth sy'n bwysig i genedl? Cofio i gorffennol. Cofio i gorffennol. That's the end of side two.